ala ukhbirukum bikhiyarikum je nisiwajulisheni nyinyi wale wabora kati yenu nyinyi qalu bala sahaba akamwambia ndio ya rasulullah bimaana wataka kujulishwa قال الذين إذا رؤوا ذكر الله ni wale ambao watu wakiwaona humkumbuka na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kuna watu ukiwaona namna walivyo akhlaq zao muamala wao na watu wamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala afala ukhbirukum bishirarikum je niwapeni habari wale waovu kati yenu nyinyi ikiwa mtu atasifika na sifa hizi atakuwa ni katika watu waovu qalu bala sahaba kwambia ndiyo ya rasulullah قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العنت haya tutaeleza vizuri بإذن الله قوله الذين إذا رؤوا ذكر الله هذا فيه بيان أن الخيار هم من كانوا بهذه الصفة إذا رؤوا ذكر الله أبقنا فائدة ووالي وليبورا kati yetu sisi ni wale ambao wana sifa hii bimaana ukiwaona wamkumbuka na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wadhālika lihusni istiqamatihim kwa sababu ya istiqama waliokuwa nayo misimamo mizuri waliokuwa nayo وحسن عبادتهم وإقبالهم على طاعة الله جل وعلا na kufanya kwao ibada kwa uzuri na kuelekea kwao katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika kila wakati utaona wako katika taa akiswali swala yake waiona iswali vizuri kabisa ibada zake azifanya vizuri ولتواضعهم وذلهم لله وانكسارهم بين يديه na kwa unyenyekevu wao na kujidhalilisha kwao kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakawa ni wanyenyekevu mbele ya Allah ولما قام فيهم من خشية لله وهيبة له وتعظيم kile kilichosimama kwa wao katika kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala كموقوب الله نكم عظيمين شاء الله سبحانه وتعالى فإذا لقيهم المرء ذكر الله جل وعلا ومتو نبكترنا واو أمتاج الله سبحانه وتعالى أم أمكمبوك الله سبحانه وتعالى نهيل لتزامه wako katika ndugu zetu ambao wamlingania mtu katika njia ya Allah kwa akhlaq zao pekee kabla hajazungumza kwa tabia na muamala wao mzuri na pia ukimwangalia mandhari yake amevaa kama sheria inavyotaka muislamu avae kwa mfano ukamwona wewe mtu yule pale amevaa nguo yake nisfu saq ana ndevu vaa kanzu yake vizuri kufia atembea kwa uzuri kabisa bila ya kujivuna azungumza na watu vizuri anayekutana naye katika Uislamu amsalimia akhlaq waziona bila shaka mtu kama huyu ukimuona tu moja kwa moja mkumbuka nani Allah subhanahu wa ta'ala na umtaje Allah subhanahu wa ta'ala sasa kuna wengine ambao wataka maendeleo hawana juu amenyoa kichwa chake unyozi wa ajabu ajabu kisha shavu akalifieka kila kitu ndevu amezipara zote kipara kama globo ya zamani unajua ile ikiwa ninginia hivi namna ile hashuka chini kapiga tai mwenyewe piga na mkoti wa kwenda bunge chini isbali mashaallah amepiga buti chini amepiga vizuri kabisa <laughs> ukimwona hujui umwambie good morning ama salamu alaikum hujui umwambie nini mpaka umwangalie mara mbili mbili ama umwambie habari gani manake hana mandhari yoyote ya kukuonyesha wewe kuwa huyo ni muislamu hana mandhari yoyote kuanzia juu mpaka chini sasa hawa hawajalingania watu kwa natizama maneno yake pia akizungumza hataki yale maneno ambayo yataonyesha manake ukizungumza utaitwa maalim utaitwa shekhe hamkallah wewe wanavyotaka pia kuzungumza kwao wabadilika akizungumza azungumza tofauti kabisa na vile watu wanazungumza kawaida ili mradi hataki kuonyesha tu kuwa yeye ni muislamu kisawasawa hata kuonyesha aona kama kurudi nyuma hasa kama huyu hata ukimuona wewe wakumbuka dunia ukimuona wakumbuka dunia kwa wale walio wabora ni wale kwa matendo yao na akhlaq zao na namna wanavyovaa wanavyotembea akulingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala لأن أعمالهم وأخلاقهم وخصالهم تذكر بالله تبارك وتعالى matendo yao tabia zao sifa zao za kukumbusha wewe Allah subhanahu wa ta'ala fahum du'atun ila Allah bilisani halihim kwa ni walinganizi wanaolingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali zao bila kutumia ulimi wa kam min insanin istaqama biruyatihi amthal haula ni wangapi ambao wamepata kuwa na istiqama na kunyo pale walipoona watu kama hao na wewe kwa mfano Allah akikujalia neema ukasafiri katika nchi ambazo kuna wanaovioni kama mamlaka nenda ukakae uone vile vinavyokaa na namna walivyo katika muamala na watu kule kuja kwake tu katika halaka ya kusomesha kisha kuondoka angalia utapata faida ngapi angalia tawabu aliokuwa nao ukimwona wamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala wamtaja Allah subhanahu wa ta'ala ولا أخفيكم تكوبيني مفانو شيخ عبد الرزاق البدر قولي أمبو بباتيك كنا كوكاتش نياكي كسوما سبحان الله نسأل الله يثبتنا وإياه لكن الشيخ عبد الرزاق كون فانو كتكدر سياكي كوين ياكواكي كتوكواكي يؤثر فيك فينا تو انا فو فعاملي أنا واتو nakumbuka katika tukio ambalo limetokea katika mosi wa haji huu tulikuwa katika darsa ya Sheikh Abdul Razzaq akimaliza ya darsa wa watu waje kumsalimia tukabahatika kwa karibu pale kusalimiana naye kisha akaja bwana mmoja sijui atoka nchi gani katika nchi za Kiarabu shekhe alipompa mkono yeye akataka kuugusa ule mkono na shekhe Abdurrazzaq akamzuia akalazimisha akamzuia kisha akabadilika sura yake akawa mkali wallahi ana ma ardha ma ardha bihadha misiridhii vinavyofanya kisha akamwambia yule bwana sasa yule bwana yazungumza sema mimi kutoka juzi sijui jana naja kwenye halqa natamani kukuwa mkuu asipate nafasi sikiza maneno mimi namsikia hapa niko pale asema fada'autu Allah ah, yule bwana sasa mimi namuomba Allah nipate nafasi tu nikuwa mkuu wewe nikikuwa mkuu nikubusu mkono <laughs> sio mafahamu mpaka dua naomba tu ampate shekhe mpe, mkono mbusu onaje ingekuwa kwetu oh mashallah shika zuri busu basi ndanao so الله سبحان الله تواضع الشيخ الشيخ akamwambia ميمي قول inayofuata أن تقبيل يد لا يجوز إلا في اثنين في الوالدين والعلماء ولست منهم kwa وبيلي ونوفيوني ولست منهم na mimi si katika wao sitaki ufanye hivyo hasa wewe kama uliomba dua au uliomba nini hiyo mambo yako hiyo ونحن استفدنا والله من هذا الموقف تواضع الشيخ حفظه الله تعالى جزاه الله خيرا تواضع يا ليجو sasa mtu wamuona kwa akhlaq zake na muamala wake na tawadhu alikuwa nao wamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala samt ha kuna wengine ukiwaona kama tulivyotaja wakumbuka dunia tu wallahu almusta'an قوله أفلا أخبركم بشراركم ها sasa Mtume sallam ametaja wale wabora kisha kukwamia pale na akawataja wale washari sasa ili ushikamane na zile sifa za wale wa mwanzo ujiepushe na hawa wa pili watakaotajwa hapa na huu ulikuwa ndio mfumo wa mtume sallam aliyotufundisha katika da'wa kuwaelekeza watu katika kheri na kuwaonya kutokamana na shari siku hizi watu watakawaambiwe tu kuelekezwa kwenye kheri hawataki kuonywa kutokamana na shari lakini mtume sallam hakuwa hivyo alikuwa akiamrisha kheri akitahadharisha watu kutokamana na shari أفلا أخبركم بشراركم قالوا بلى فذكر لهم ثلاث صفات متوم سلم كتاجة صفتات زوت زوات الأولى المشاؤون بالنميمة والمشاء صيغة مبالغة مشاء ومبيها سانا يعني مسمبيا تو aupenda ule umbea kuna watu yani ni tabia yao ni mbea tu yeye mpaka mtaani wajulikana fulani mtu wa nyeti aitwa hivyo ama kwa, kwa, kwa lugha nyingine utawasikia waitwa CNN ama BBC ukisikia mtu aitwa BBC CNN ndio huyu huyo hapa tunamzungumzia hapa hawa almashauna bin namima kazi yao wao kuzunguka na umbea ay asauna bin namimati baina an-nas ويكثر فيهم ذلك ni wale wanaotembeza umbea baina ya watu ili watu wakosane chukua maneno kwa huyu apeleka kwa yule achukua kwa yule apeleka kwa yule achukua kwa huyo akiona watu wamekosana yeye ndio raha yake raha yake au ni watu wawili hawasikizani chukua kwa huyo apeleka kule chukua kule apeleka huku akithirisha jambo hili ndiyo tabia yake ajulikana نقل الكلام بين الناس من شخص إلى آخر على وجه الفساد ونشر العداوات kwa hivyo apeleka maneno kutoka kwa huyu kwenda kwa yule kwa yule huku malengo yake ni nini kuharibu zile alaka baina ya watu kuleta ufisadi na ku, kueneza uadui baina ya watu apenda kueneza uadui baina ya watu hii sifa yake ya kwanza huyo muovu athania sifa nyingine almufsiduna baina alahibba wa hadhihi thamaratu namimati wa natijatuha na haya ndiyo matunda ya umbea mtu akifanya umbea kinachofuata ni kuleta uharibifu katika alaka ya watu wanaopendana watu wapendana wamekaa vizuri pamoja aja yeye alete mpasuko pale mpaka watu waweza wasisemezane watu wasalimiani tena wewe washangaa kuna nini kumbe kumpita katikati mbea na hii ni tabia mbovu sana ikiwepo kwa tulabu ilmu mbovu sana tabia mbaya sana kana chukua huko kipeleka huko chukua huko kipeleka huko na hawa wameharibu sana katika dawa watu hawa wameharibu uharibifu mkubwa sana katika dawa wambea kuna wengine waitwa wambea wa kimataifa hao hawajachoka wapiga local na international wambea wa kikweli yani huyo zile sava zake zile ziko mbali sana sijui ziko masu huko mwezini huko yani yuko kila mahali huko achukua peleka huku akipeleka huku akipeleka huku akipeleka almuhimu haribu tu baina ya watu wakosane tu watu wasiishi na raha kwa aeneza ule uadui namima matunda yake ni haya almufsiduna baina alahibba kwa hii namima tuthmiru alifsad baina alahibati wa iqa'i aladawat bainahum matunda yake nini ni kuleta ufisadi baina ya watu wanaopendana na kuweka uadui baina yao وقد قال يحيى اليمامي رحمه الله يحيى اليمامي أنا من مزور يسمى رحمة الله عليه يفسد النمام في ساعة من ما لا يفسده الساحر في شهر mbea aweza kuleta uharibifu katika muda mfupi tu ambao mchawi hawezi kuuleta mwezi mzima mchawi aweza kaa mwezi mzima ana mteja jamaa wantulia kidogo ramadhani ama nini hivyo nitudia lakini mbea hana nini hana off wenyewe washaandika kwenye matatu mbea hana likizo uh, mshaona zinaandikwa mahali hivi eh? mbea hana likizo eh. time yoyote yuko na simu yake azimi angoja tu eh. akipata lete pata lete peleka yeye kazi yake ni hiyo tu wambea alafu hawachoki hana mafurahi kwa sababu mwakumbuka mwajua mmoja mmoja yule yule yule ha? azimi data <laughs> sisimu sio na data pia azimi asema daima yeye yuko yuko macho achukue ya huyu apeleke kwa yule achukue ya huyu apeleke kwa yule ifsad baina nas fannamamu sari'ul ifsad mbea bwana wallahi alazim watu wawili waweza kuwa asubuhi wapendana wakutana wazungumza vizuri jioni hawa wakalala wazungumzi siku moja tu chukua maneno kwa huku akapeleka kwa huku ya huyu akapeleka huku watu watu wakakosana basi siku moja tu pekee namna walivyowaovu الثالثة صفاتات الباغون البراء العنت أي الذين يريدون يريدون العنت أي وهو الهلكة والمشقة وتاكا كوليتا مانغاميفو نمشاكا أو الهلكة والمشقة تيواتو كوني مانغاميفو نمشاكا والفتنة والشر بين الأبرياء كوليتا فتنة نشار بين واتو أمباو ني أبرياء واتو وصافي إنوسنت أولا منين الذين ليس بهم شر ولا منهم أذى watu ambao hawana shari wala udhia na watu pia hakuwabakisha وهذه أيضا من ثمار النميمة hii ni pia ni katika matunda ya umbea فالنمام يطلب العنة والمشقة والشر والفساد في حق الأبرياء المتآخين المتصافين المتوادين huyu mbea ataka kuleta mashaka na maangamivu na shari na ufisadi kwa watu ambao ni wasafi kabisa hawana maneno wapendana nyoyo zao safi baina yao وهذا كله مما يبين لنا خطورة حال النمام وأنه شر عظيم على المجتمع yote hii yatubainisha hali ya huyu mbea na kuwa mbea ni mtu wa shari katika mujtama mtu sana na wewe basi ndugu yangu Muislamu akikujia mbea wewe kukuzungumzia ndugu yako na wewe wamjua ndugu yako kuliko yeye sisi tushaambiwa katika Qur'an injaakum fasiqun binaba'in fatabayanu tayari yule mbea nani ni fasik sababu afanya dhambi ya umbea vipi utachukua habari yake kwa na ndugu yako ingelikuwa hawaambia wanapokuja tu wanyamazishwa pale pale basi watu wangeishi na raha lakini na sisi pia tuwapa masikizi yetu na hivyo hivyo anavyokuletea wewe habari za kule akawazungumza kwa shari wale ujue yuwachukua zako pia zipeleka kule usiaminishe ni tabia yao ah kuna watu bwana wajabu sana kwa hivyo huyu namamu shari yake ni adhimu katika mujtama lianna wadhifatahu fi almujtama Ah, wadhifa wake nini nashru aladawat baina nas hii ndo kazi yake kuleta uadui baina ya watu kazi yake kubwa ni ahakikishe kuwa watu wachukiana watu wamefanyana uadui basi mambo yake yatakuwa yashanyooka kivyake ajua hivyo la yahda lahu bal wala yartahu lahu khatir illa idha ra'a al-ikhwata mutabaghidin walmutaakhina mutaadin haitulii akili yake wala hapati furaha katika moyo wake na utulivu mpaka aone ndugu wachukiana wale waliokuwa ndugu fanyane uadui ndio raha yake waraa fi labriyai lanat wal akiona kwa watu ambao ni innocent aona maneno watu akiona mashaka na shari na dhiki baina yao ah basi hiyo ndo raha yake fa idha raa dhalika sha'ara annahu anjaza muhimmatahu wa adda wadhifatahu akishaona hivyo ndio jua ah sasa mission accomplished nishafikisha kile ninachokitaka nishamaliza mimi wadhifa wangu nimeutekeleza vilivyo akaa kando yuangalia tu walakin lahu inda Allah uqubatan lakini ajue ana adhabu mbili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala za kuumiza tena ihdahuma muajjala kuna adhabu ambayo ataipata hapa hapa fi hadhihi alhayati dunya hapa hapa duniani adhabu gani unajua bi an yafdahahu Allah walau kana mutawariyan fi baitihi Allah atamfedhehesha hata akiwa amejificha ndani nyumba yake Allah atamfedhesha wal والاخرى يلقاها يوم القيامه na adhabu nyingine atakutana nayo siku ya kiyama mbea wewe utaendelea na umbea mwisho utafedheka wallahi utafedheka watu watakujua wote kumbe yule fulani ni mbea utaibika sana عن أبي الجوزاء قال قلت لابن عباس ما هؤلاء الذين ندبهم الله إلى الويل الله لبسيما ويل لكل همزة لمزة ناني هاوا أنبا الله سيما أولي واو أو كتك ما نجينا واد في جهنم كنا بون أن يموت جهنم وميكي وواو ناني هاوا قال هم المشاؤون بالنميمة نوالي ونوينيزا أمبيا almufarriquna baina alikhwan wanaofarikisha baina ya ndugu moja albaghuna lilburai lanat wanaowatakia watu ambao hawana shari na mtu wala udhia wawatakia shari na watakia maangamivu فذكر رضي الله عنهما هذه الثلاثة تفسيرا للمتوعدين في الآية بالويل ابن عباس كتجا hao watatu au haya mambo matatu au hizi sifa tatu kwa wale ambao Allah amewekea makamio makali katika hii aya kuwa ole wao wao ndio hao wanaokusudia وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا عباد الله msiwaudhi waja wa Allah msiwaudhi waja wa Allah wala msiwatie aibu wala tatlubu auratihim wala msitafute tafute mkafichua fichua aibu za watu kila mmoja na zake usianze kufichua fichua aibu za watu fa innahu man talaba aurata akhihi almuslimi talaba Allahu auratahu hatta yafdahahu fi baytihi rawahu Ahmad yule mwenye kutafuta tafuta wewe kuamini wewe mtu yuenda kwa, kwa watu auliza hapa ngo kina nani kuna fulani vipi nani mke wake ah na watoto wake nani wallahi alazim kisha alafu asubuhi mwala nini tuanwa chai na kunazi ah, nataka ujibie hivyo atafuta watu wala nini asubuhi watu wala nini alafu marafiki zake yakuhusu nini mambo ya watu wewe wenda kuchunguza chunguza watu au utamwona jifanya uliza swali kumbe ashatupa swali ataka kugusagusa ndani ajue tabia mbaya hii wewe hii tabia mbaya sana wambea wacheni tabia hizo mtafedheheshwa nyinyi Allah atawafedhehesha ndani ya majumba yenu waliyadhu billah وعن ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه قال اسكيز منن هايا مكالي يمتوم سلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه enyi mlioamini kwa ndimi zenu na imani hazijaingia ndani ya nyoyo zenu la taghtabu almuslimin msiwasengenye waislamu wala tattabi'u awratihim wala msifuate fuate aibu mkachungua chungua aibu za watu watu wamejistiri na aibu zao wewe wazichungua chungua mpaka kule ndani kabisa wataka kujua kuendelea nini فإنه من اتبع عوراتهم يتبع يتبع الله عورته من يكفواتا aibu za wenzake na Allah subhanahu wa ta'ala atamfuatilia na ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته na yule ambaye Allah atamfuatilia aibu zake atamfedhesha ndani ya nyumba yake tafedheka ndani ya nyumba yako achana na mambo ya watu na ukimsikia mtu ataja basi wajua fulani bwana ameharibikiwa ya kuhusu nini mwambie pale pale ish khusak ya kuhusu nini wewe kuingilia mambo ya watu alikuwa anasema aha ah wacha bwana mambo ya watu hayo achana nayo yache huko huko tafaidika nini sisi hii tabia tabia ya kusema sema ule ule ya nini chungua chungua watu ukaaibika alafu baadaye wewe وعن ابن عباس والحديث هذا رواه أبو داود وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة الله أكبر صلى الله يجعلنا منهم من يكستير عورة ya مسلم أبا دنياني الله أتستير Allah atastiri aura قيامه ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته رواه ابن ماجه na mwenye kuweka wazi paruanja aibu za ndugu yake Muislamu na hapa tukizungumza hivi wasijeni wa, manake hadithi kama hizi ndio wazitumia ahlul wakifanyiwa wakifanywa raddi wakifanywa raddi wao sasa aibu vipi munzificha na nyinyi wazungumza mbele za watu hapa tuzungumza dhambi baina ya mje na nani na Mola wake yuko kando amejistiri wewe waje kumfedhesha ama mtu akasimama mbele za watu yuwalewa yuwafanya hadha mujahiru fisq bil mujahirun bil fisq wazi ufisqi na uchafu hajali huyu hajajistiri huyu na mfano wake ni ahlul bid'ah ahlul bid'ah utaona mbele za watu wazungumza bid'ah zao kisha sasa wakija ahlusunna wakifedhehesha zile bid'a kuwa hii haikuthubutu kutoka mtume sallam na wanaoviona wasema kadha wa kadha wa kadha wa kadha eh bwana eh watu waambiane kando kando na nyinyi mlisema kando si mlisema mbele za watu mfano wake ni kama mtu amekaa paruanja hivi tukamwambia eh jistiri baba uko mbele za watu wewe afanya kusudi sasa utamlaumu bwana mbona ananiambia jistiri bwana na wewe ungekwenda kulala mbele za watu ufungua ninio yako bwana si utaambiwa ujistiri Basi oh, kwa hivyo hapa tuzungumzie yule mtu ambaye hili ni jambo lake mwenyewe wenda kulifuata kule wenda kwa watu wawachunguza wana nini basi nikwambie bwana mna nyeti na basi wana watu wao hawa wallahi alazim wako uyuwajua azipeleke wapi nayo bwana na ule mwenzake yule anayoitaka afurahi twende njoo bwana achana nao hawataki ya mambo haya ah mbea kwa mbea utaona kwa pamoja الطيور على اشكالها تقع kwa mwenye kustiri na yeye atastiriwa mwenye kuweka